Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 4-ն է տարվա 155-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1679 թվականին Գառնիում տեղի ունեցավ ուժեղ երկրաշարժ։ 1878 թվականին Օսմանյան կայսրությունը Կիպրոսի կառավարումը հանձնում է Մեծ Բրիտանիային։ 1989 թվականին Ալի Խամենեին ընտրվում է Իրանի նոր հոգևոր առաջնորդ։ Այսօրը ծնվել են 1906 թվականին սովետական քիմիկոս Իվան Կլունյանցը, 1941 թվականին նկարիչ Անատոլի Գրիգորյանը, 1952 թվականին լեհ պատմաբան, քաղաքական գործիչ Բրոնիսլավ Կամարովսկին, 1955 թվականին Արցախյան պատերազմի մասնակից Համլետ Անդրեասյանը, 1961 թվականին պետական գործիչ Տիգրան Դավթյանը, 1966 թվականին իտալացի սոպրանո երգչուհի Չեչիլիա Բարտոլին, 1975 թվականին ամերիկացի դերասանուհի, ռեժիսոր եւ թատերագիր Անջելինա Ջոլին, 1977 թվականին ֆուտբոլիստ Արթուր Մինասյանը Այսօրը տոնում են Հունգարիայում ազգային միասնության օրը, Էստոնիայում դրոշի օրը, Ֆինլանդիայում պաշտպանական ուժերի օրը, Տոնգայում անկախության օրը, Միացյալ Նահանգներում ընտանիքի օրը, Միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ երկրների համար այսօր ագրեսիայի զոհ դարձած անմեղ երեխաների օրն է։ Այսօր հունիսի 4-ն է, տարվա ավարտին մնաց 210 օր։